tanta tengok di serondo celeng si awak oleh parian badan saiki sampai ngipi-ngipi. Masih kaya ngono bapak sik gak iso nuruti ya apa wong duwe diapakno enake. Wis enak dibaigon ta ya apa. <laughs> Riyeket temen-temenan. Lho, Man, man no man. Enggak longgar garang kok pencilaan ngene. Karepmu ya apa sih lho? Dadi pamamanku penuh gak pantes nani. Sing pantes penuh iku dadi misan aku. Ya apa? Misanan. Dadi tuwa kon tenimbang aku ngene. Lho gak ngono. Oleh ngomong misane lek sepatuku kok jaluk pisan amisan. Tadi ku lara lah kan niku ngomong kan niku dicet putih bareng panas. Merekat kabeh, Kak. Aku nek ndelok kon terus kono nek kene iki mbaleni film lawas ta kon. Ya biyen iki kalau mana aku ngipi ngipi nduk kene suara aku ngedung terus-terusan nang hibur ati sampe entek lho ngene iki entek. Terus sapa? Aku biyen ya roh nek kon biyen niku kepengin rabi kon rewangi turu ning kene sampe ngipingi. Pono wis tak critani pono rasaku dadi patihku yen, rasaku lho. Iyo rasaku aku yo gak eling lho gak melok ngisi. <laughs> Lah iya, tak kandani. Rasaku patihku iku peno karo sapahari. Heeh. Lho, lapas man rasane dadi pendhita ngono lho. Iku wis eling. Iya, tak sing sampe saiki tak ketok arek wedhek ku tok. cita iku endang suci hati batek kepethuk temen jeneng suci hati panjene wayu panjene jeneng rek hati lho yo apa wis ngene nek panjene temen-temen lho kon iku kepingin kawin karo suci hati iya wis tak turuti saumpamane kon gak tak turuti kon ngeleng-ngeleng kon gendeng lho paman yo melok susah nek nah, bapakmu gak susah wong bapakmu iku setengah eling setengah enggak kita pernah ngenyek bapak lho Kata nuruti aku loh. Bondo apa wong petik cilik gak duwe. Hmm. Wong menungsa gak yo akale sih. Kantong sual. Ya. Hmm. Kok kantong. <laughs> Lah aku tau ngomong gak ada ding dhisik, kantong sual wong iku akal lho. Iya. Anane kepingin lho ya opo carane? Carane. Saiki ngene ae putu peno ae ya ta. Iya. Tak kekno arek wedok iku. Iya. Lu wedi lho. Lho wedi. Kalau wedi, ndelok gusiku kaya ngene. <laughs> Mari delok kon delok aku areke lu semaut. Lho, isane gak ketenger yo. Peno ojo mringi selek foto. Dadi betutut ae. Hmm? Betutut tambah lo. Lha <laughs> apa? Yo pareke tambah gak kesuka. ap'ane nek temen aman belani aku? Wis tak tak kandani, Dik. Paman gak segan-segan belani ponakan. Lha sepeda peno ban iki cituk jare wis kok do' Iku ya lo kali lagranan kok iya. <laughs> Penuh lek ngomong macam koyok yo yo tak tanda ni dek. Wes jaluk hmm. ngopo. Mu oh, tapi yang jeke tek mana? Mungkin apa apa nyingkris nyingkan. Tanggung jawab weh. Tanggung jawab. Ini kalau jombang singitan ni yo. Lek mengalami iko. Aduh, oh, bu, pelan itu apa anu? Ngomong dicek lah anu. Tuan saya tak tukar sepeda saya. Nah, terus apa balik no duit kok? Balik no lo? Kita tunjal no mana? Ini lo, siapa man? Rewang-rewang ana ya artine ku kurang turu mangan kurang. Supaya kekarepmu cek keturutan. Sembarang lak duniat ya kudu ya kudu tarak lak. Nah, lak paman nyambut gawe ya rewang-rewang ngono. Tenan iki ya saran aku duwe kekarepan ngene, rewang-rewang ana dodol celana lan klambi peno man. Dadi No, buyar gawemu iya. Paman mesti iki wis jelas wis boyongan minggat. <laughs> Ya, Bapak mangkan rasane aku. Ini. wingi lak tak parani. Lho Cak. Lho kon bar iya. Hanya Iya lek karo penuh jan persis ya. Tadi dulur penuh jan gak nguwak blas. Lah iya, cocok wae ya bener. Terus apa? Dulurku wis tumbuh le tutup kan. Tapi winginane ana diputar daya kono. Ya boleh. barang jangi tak peduki. Iya. Dadak Bapakmu sarungan tok kausan putang. Iya. Lah aku ngidu live ning itu. Dadak ngidu aku mesti pergi. <laughs> Loh, iki sing ngebosi ya bapaknya. Loh, ngono Loh, la wingi ngucul situ. <laughs> Nyakar anake ane iku. Kadang ngomong wedi aku lek ane. <laughs> Wis pikir ndek lak kurung apa no? Iya, iya. Ya kulit putih. Bapakmu ya apa jadi kagak boleh aku dah? Ya war adikmu ae nek kepethuk kandhanono. Lah terus peno ya apa cak tanggung jawab derane wong tuwa. Lah ya apa kadane cacak koyo ngene mesok butuh-butuh kon. Dadi ya dipasrahno nang aku lo urusanmu iku. Dadi mateng entah awakmu iki dipasrahno aku. Terserah meno ya. Iya wong kon iku pencet nemen-nemen lan ngubupi. Iya wong kon iku pencet madu ya. Kalau-kalau bapak ya. Melakukan, apa ya? Bapakmu mlaku ning sing sebelah tengen kok malah saya kene bener. Lho, Cak. Iya. Koyok gambar jebuk. Iki ya penuh ya, Cak. Aku Cak Maji Cicing di dadah. Pak, pokoknya di mana ini permintaan aku kudu kok kabelnya lho pak Lihat gak ngono aku, aku nyingkir lho teman Tapi tak pasal no pamanmu, aku kira di sini ya Aku iki pas jare paman mergo kadane bapak kowe ngene. Masih kak ngerti lho. Iya ya, Pak. Cetai kon iki. Lah iya. Lah wis sale kon mesti arek. Gak gak, urusane wingi tak hmm. laksanakno. Jadi rundingan penuh ambek aku. Wis tetep tak aku sing tanggung jawab. Dene ana kekurangane bondone kawin Kartolo. penuh tak gadek no sementara kak ora pokon gadek no kak ano ram iya ya wis ngono pak aku sembayan nek panjen iki sido kurang seminggu aku tak nyambut gaji mumpeng aku melok obyek penuh ya iya iya tetep sih obyek iki lho tak karena gak tau roh aku gak tau mulai karo bapak dilung ben nek nang Perancis ae nyurung gledek nyurung gledekan ning ngono wis apa-apa saiki penting bondone awak dhewe kudu obah iya iya nek obah ya Lah iya termasuk usaha. Usaha. Iya. Doi. Eh, eh, eh, Are-are kada umpo di sini. Saya cari-cari enggak ada di rumah. Oh. Iki sapa sih, Pak? Iki Mas Karo. Sapa iku? Hei, <laughs> kita yo lagi. Bos penuh lagi. Iya, ngene kok apa? <laughs> Ini siapa ini? Ku anakku. Oh, anakmu ya? makni emak ini kalau. <laughs> Kulane menawuran. Heeh, ate mana wae to. Guru, guru sudah ngomong kalau kalau ada ada peluru supaya tak dateng ke rumah. Oh, oh. Kata ada peluru. Hai, iya peluru. Ya orang yo. Ya ya wis. perlu mune perlu kubluk sampai kate mencelak Katanya ke, ke, rumah saya, ke rumah gue sana. Kok bagus, bagus sana Aku gak repot lah mikir dengan anak gue dua dua setengah mati. Nah, ini ini ini saya kasih postcode ya. Hmm, iya, iya. Terus, terus ah, kapan ke sana? Ke, kesetor kesetor rumah saya. Iya, ben-ben guna kalau. Oh, Pak, barangnya masih ada? Bisa ono. Oh, jangan khawatir kalau ada barangnya setor semua sana. Iya. Ini saya preseni. Iya. Ini loh, ya. Iya. Ini ada saya tanggung jawab saya. Pokoknya sekarang kerja apa saja saya sanggup. Iya. Pokoknya banyak. Ini paman saya Ya pegawainya. Ini saya, pegawai. saya iya. juga terhitung sekretaris. Iya. Ini oh. dua, dua dua ini. Ini, ini dua dua ini pegawainya. Iya ini saudaranya. Oh, cari pe pegawai lainnya saja Pak. Ah, loh, ini ini ini bapakmu loh. Iya. Oh, cari bapak lainnya. Bapak apa? Oh, bapak ini bapak muelek loh. Oh, masih elek tuh bapak dia. Ya. Salah kaitan oleh giling. Ya. Oh, tang, eh, jerit-jerit ini mu, mana ini? Iya, ini yang zaman lawan. Zamane eling ngene iki lho gak pasti masalah. Zamane do berara iki iki nduk kangkang. Terus nek jangan wong gendeng. Jadi kan begini. Iya. Saya uang berapa? Saya kasih iwang. Anu, ini? Ini saya kasih iwang satu. Satu ribu? Iya. Pokoknya saya dengan bapak, dengan paman saya, dengan pegawai semua nanti ke sana. Ke sana itu setor sana semua. Setor ya? Sekarang bapak sana. Iya, iya. Ya. ya. ini uang diterima. Ya, terima kasih ya. Iya, iya. Pak, terima pak ya. Iya. Loh, oh, cek lah kayaknya. Loh. Penuh, <laughs> Oh iya iya. Ya. Soalnya sing tanggung jawab iki karto. Oh iya. Ini, iya. Hmm. Saiki Bondono, Bapak gak usah melok aku. Hmm. Saiki paman yang tak ngelamar nama rek itu ya. Aku ndak omae. Ngomong ana duwe, Pak. Iya iya. Mm. Pokoke penggalan, aku sing nandangi. Aku sinau jawab. Peno nak oma, tak tinggal ambek kartolo. Iya deh. Yang liwet toh ambek umbah umbah. Teman kau ni gua. <laughs> Aku umbah umbah kau isi ucek itu lebih bingung ngau. Kau lagi kecil loh. Bisa yo? Bisa tinggal. Bisa ya? Iya iya. Ada hati loh. Minggir loh ay. Iya nak. Kau sing di sini, kau tidak jaran. Kau <laughs> pasti melayu nge, ngamlaku nge, tangan sih ngebok mulon. <laughs> Anu, aku nggak pernah sih kau gandol nopo tu tapi. Lah, tidak podo. Iki gak miring bunda rek. Ngapa? Iya tekan tadi. Iya Pak ya. Iya nak Tak tak sanggup nih. Iya tak gani rong pulau ibu ya. Iya. Kau yang ini tak cukup nopo tak di benar. Ya. Lulu tiga sak. Proses lo. Iya seru sih kan. Yang delok itu sing yang delok nih saya itu sing pan penuh panjang sing temenan ta. Om delok kesak saya mirip ini. Lah yang delok lor sing sing sing sing itu dilirik. Ada nama ya. bakal senin. Ya ya. Iya iya. Pangestu pernah sing tak jaluk. Wis kok gak ketrimo. Ya muga-muga nak tak ideni bayi Aman yo. Iya ya. Ya Kampung kabeh gaweanmu. Wis, Pak. Ya, Bapak iki kepingin rembukan karo kowe. Sajake kok penting sih, Pak? Lah nek ora, kowe iki rak yo wis dewasa to, Sekolah ya wis cukup tamat. Amula dina iki kowe saweneng wanita kudu bisa njogo asmane wong tuwa. Dadi aja sok keluyuran sing tanpa paedah Ya kuwi melu-melu kaya cah-cah kuwi nek wayahe surup, wayahe sore, kaesok gluyuran. Mundak dicatur tangga ya ta? Iya ya, Pak. Tapi ya, Pak, wong jenenge aku iki arek wedok ya, Pak ya. Engko nek gak njogo awakku dhewe engko namane bapak lak elek ya, Pak ya. Hmm, jatuh prestisene bapak. iya ta? Iya ya, Pak. Sebab bocah wadon ki yen wis kluyuran kliwat wayah watara jam 7 jam 8. Iki ada jodohne. Mula dadi wanita kuwi ora kena metu sore, kena metu nek jam bengi. <laughs> Bapak iki yo apa sih? Lho, tegese metu jam 12 bengi iki ora metu keluyuran, Dok. Metu neng latar, ngebuske rambut ping telu madhep wetan, ngencepke tumbak sewu terus dirapalke. Ora ngencep-ngencepke tumbak sewu, ngencepke jabang bayiku supaya cepak jodohku. Mlebu kamar bleng, turu ki ora sembarang turu. Dadi nang rapale. Lah rapale nek apa, Pak? Aku gak ngerti are, Pak. Ini supaya cepat jodone. Niat ingsun mlebu sak jerone gedhong kencana. Bantalku iman kemulku sukma. Tetep langgeng tan kenane owah. Lah iki esuk tangi turu wis dilamar hansip telung peleton. Bapak <laughs> iki ana-ana ae. piye meneh ya to, ibumu ya wis ora enak kowe iki salah sijine gegayuanku kowe iki tak golo-golo nduk besok bisa mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa iya iya pak tapi sapa maneh sih pak wong mak ya wis gak ana ah iya sapa meneh sing tak pandeng wong wis ora enak tangga meneh kejaba kowe ya ta iya iya pak nah iki ngene bapak iki duweni kekarepan jane kowe iki wis ping pira to dilamar karo wong tansah tak tolak Bapak ora sarujuk, sepisan gaweane kurang cocok sebab bapak iki wis duweni pikiran aku kepengin duwe mantu sing duweni kedudukan wong kang penting ati bisa ngayomi karo wong wadon rakyat ta iya pak nah nek ngono Luwe apik dina iki uga kowe kudu tansah ngati-ati tindak lakumu sebab sing menilai iki dudu bapak ati wong sing arep ngepek bojo kowe iki tansah ngulati sarwa tindak tandukmu. Nek tindak ikai becik, mesti sedelo meneh bakal teko jodohmu nduk ya. Ya dungak nae Pak, aku oleh jodoh wong pangkat Pak. Ya wis tak gurak tak rewang-rewangi, kurang mangan, kurang sembarang wong pancen ora enek ya ta. <laughs> ya ojo ngomong ngono ta Pak. Awak dhewe iki gak sampai kekurangan sandang, gak sampai kekurangan pangan, pokoknya wis cukup sing di tangan ngono lho. Lagi mau ora ya rembukan intermesu to lho. Intermesu. Bapak iki gaya lho. Lho, kae saja eneng tam. Iya, Pak. Monggo, monggo. Monggo. Kowe mlebu ya, Pak. Ya. Ora entuk nginceng saka jero lho ya. Ah, mas, monggo, Pak. Monggo, Pak. Oh. Monggo, monggo. Gi. Wah, ini. Eh, Rajai kok dereng nate pinangge. Nyuwun pesu. <laughs> Nyuwun pesu? nyuwun sewu. Oh, nyuwun sewu. Nggih nyuwun sewu soal paman kula menika anu anu anu menapa? Inggih, kula tasih turunan Joko Tama. Oh, inggih. Wong pancen tiang menika ingkang dipun padosi rak sederek ta. Inggih. Nek golek musuh ki bebasane gampang metu neng ratan. Eneng wong liwat diantem dil golek musuh. Neng golek dulur niki repot. Repot inggih. Lah panjenengan kinaringan asma apa sinten? Kula to. Inggih. Man, iki dibenerno. <laughs> Wis tak menjelekno wis tak diterima, Man. Kula to. Kulo Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Nggih. Lah panjenengan pos sinten? Kulo pos Roma. Kulo pamanipun Kartolo. Oh, pamanipun. Kulo menawar. Panjenengan angkel nggih? angkel. angkel Angkelnya paman. Oh. Angkel menika cara Jawa, menika paman menika bahasa Prancis. Hmm. Niku kuwale. Kuwale kalian gagahanipun sinten? Lah gagahane Kang Kastaman. Lah, bapaknya asmari masih dengar? Oh, gula. Gula menikah Hadi Suryono. Oh. Mana? Oh. Tapi gak jelas tuh biar ninja. Gak jelas tuh biar ninja. Ya, perasaanku aku biar nilingku ya. Gulungnya perasaanku tak tegak ya. <laughs> Ono kok melok ngipi ngono. Oh iya sik. Kok ratu-ratu kula menika pancen Haji Suryono. Ah, kula menika tesih turunan Tegal. Oh, Roh Haji Peni. Oh. Saking keraton aja Jakarta. Oh iya kok to. Hmm. Mesine pun kereta kencana. Menawi tindak mesin numpak bajel putih lho iki. Lah nopo kula niki saten-saten iki wonten jengkar. <laughs> Mboten. Ah, Sejatosipun sajakipun kok dumrojok pola rapan. Nggih. Wonten paripantun menapa? Lah niki pari PB 5. Wonten parigatos menapa? Menika ngaten lho Kang Mas, tebih saking kula mboten wonten menawi ngaten. Kula wingi kula ngaten keculak. <laughs> Lah mesti keliru Pak Mas. <laughs> Menika ngaten. Kula ngaten malih to, Dik. Mbok dipun gantos kene. Artosipun dumugi sowan kok dumugi sowan. <laughs> Ya omonganmu kok tambah sakit kecotan. Sowan kula wonten ngresep panjenengan niku, Pak. Nggih. Badhe wonten damel niku ngamer. Anu. <laughs> Ngamer. Oh, nggih menika. Tamen kok ingkang teges mumpung tegas menika. Menika ngaten kan, Mas. Iya, mulai ngaten malih to. Datasipun tebih saking gobek kula ngantos sowan wonten dalem panjenengan sak perlu kula niki Eh, entenah duit arisan. <laughs> Kok duit arisan? Namo ngelamar. Oh, pasti ngelamar. Ngelamar anak kula di Endang Susiati. Susiati ayu. Nggih. Meniko anak kula, Pak. Kula menika mantenipun mlawi oh. dipun trami lho, Pak. Mangki rumiyin to. Kaderengipun kita menika rak tetepungan. Nggih. Panjenengan anak Heri Kartolo. Nggih. Lajeng padamelanipun menika menapa? Dinas malam. Dinas malam. Tiang sepuh kula nggih dinas malam. Kula selaku pegawai, nggih. menawi ngaten tersih tegak keturunan. Oh, lah oh. menika nak, ingkang kula gadang-gadang pancen tiang ingkang gadah jabatan. Okay. Dinas malam menika ing kawasan tak gadai tugas rahasia. Ah, nggih nggih. Inggih panjenengan. pun bapak nggih kadah menika bagian pengairan ingkang paman niku. Oh. Nggih. Kados sekanten tiang warni kali kula men kula sukani bali. <laughs> oh, menapa panjenengan niku jaga tirta? Bapakipun menika nggih tanggung jawab wonten pengajian lha kula bagian terpenting. Wakilipun bapak. Wakilipun. Nggih. Terus tugas malam. Tugas malam. Sak mboten-botenipun panjenengan niku pemberantas penyelundup mesti kathah artanipun. Lah saged ngayomi kalian teng estri. Lah menika kula mboten pamer to Pak menika wonten yatra 80 nggih. 80.000. Nggih peningsetipun Endang Sejati bakal e bejo kula. Oh ngaten nah. Perkawis peningset menika mboten gampil kula terami. Nanging nglamaran menika sampun sip kula trami. Nggih, kami ngaten kula kangge kenang-kenangan kangge bapak. Walaupun ponakan kula badhe panjenengan pundut mantu. Lajeng dados bis badhe damel hari raya sampun siap ganjal lah oh niku kagunganipun pemerintah daerah oh, nggih nggih mboten dados menapa wong panjenengane tiyang ingkang kagungan panguwaos ra nggih dados nyuwun menapa ki man mesti kasembadan ra tapi nyuwun jawab waktu manten menawi pengirim luwih saking 100 menawi nggih pun anu lho Pak menawi kirang saking Sedoso nggih sampun gelo. Sampun to. <laughs> Panjenengan sampun jumelang kula mangke badhe nyepak-nyepakaken wong kula tiyang sugih lho nak. Kula mboten pamer donya. Mangke kula badhe nekakaken kanca-kancane endang. Pengiring sedaya sampean rawuhaken mriki. Kula nyewa kursi kalih, Mak. Inggih. Pokoke kuwi dipun rami. Kula rami. Nggih, malam minggu dados semanten lho. Inggih, inggih. Sampun menawi ngoten pareng nyun pamit, Pak. Monggo, monggo, monggo. Yun pamit. Monggo. Nduk. Iya, Pak. Iki wis bejam. Tamu loro iki mau ngelamar kowe. Wis tepak lho, Pak. Ayo mulo dina iki kowe neng omah, Bapak tak menyang percetakan pesen undangan telung juta. Thank you. <laughs> nyambut gawe ku nek diati-ati ya rumah tangga kasang sampah kocak. Eh contohnya kayak aku itu. Zaman semono tak ada nyambut gawe udan ka udanan panas kepanasan. Eh ngrasakno tukro kok sakpak. Tukro eceran repot. Tapi nyatane sebab aku saiki termasuk tekun, ya hati-hati. eh dipandang pintas selalu pegawai aku rendah. Tapi nyatane ayam saiki tukang penatu. <laughs> Tapi iya sih. Nyaut kayak tukang penatu ibu. Nek musim rendeng masalah wes. <laughs> wes. Tang liwat nek rendeng. <laughs> Tapi nek ketiga panasnya banter. Antri-antri. Bapak, koncoku ya ono ya wan. Kayak kang mana tuh es yang ngono. Masalahnya ketiga par per par per. Wong tuku es Balapan ya aku ya wan. wong menatok lo balak-balik ini nani ini oh, pakaian rongkodi teko Arab itu <laughs> masalah bahkan bal-balan ke Arab itu kenapa ada kini kabeh Nukono ini hawanya adem, tapi nukono iku pakean gak segaring. Di Korea <laughs> ini, mulanya tak hati-hati balik aku. Lah iki ono pakaian sing luwih apik maneh, garapane yo ngono ya tak atur, ojo sampah aku iki mang kejiwani pada langganan. sabun winane kuwi entek rong prauto sabun iki. Ayo, apa? Si sapa? Nggo. Loh, aman penuh dodol sok erik lho ngarep. Jadi apa iki? Aman penuh lho logor iki lho. Lah mosok kok iso nulusi kon lho. Lah iya nek penuh lek dudu. Ya tekku mangan kok ora takno kon iki. <laughs> Kon iku ngawur ae kon iku mesti ndelok kon iku. Oh, wis suwek kabeh. Eh, wis suwek kono kandakno. Kan kurene ngerusak tan tanulung aku kon niku. Guyon-guyon enggak enggak ngono wis. Enggak ngono lho. Masakno. Utara dudu nek dhewe wis nglironi ta? Iya wong penaton arek iku. Penaton iki nglironi. Lho nek nglironi, kok apa Ilang ta nglironi ngerti aku. Ambil ae menatu yo. Apa? Aja ndangak ae. Ngarep. Ning lu ojek ro kok enggak ae. Bapak lek ndangak lak kak ketok nang <laughs> tak ngerti ya karo omongane. <laughs> Ndangak dilu kan urus aku sih. Lho, kan ndangak omongin lak kak ketok mergo kedangdangan. Apa? Ayo terus. Kecetakan apa ono ki? Ah, arek kok liyane madani tok anak mane. Ya kok kepetuk kepetuk. Kata nama ngono. Eh, kata nama. Dalam apa malam? Mbak bisa kandani. Lang malang nang omae nyai dikelok kunci ngono ta. Ngawur ya tak ngono. Mbak bisa kok ngarepe omae kono iku bisa akeh sing durung didandakno barang. Lah apa? Enggak ikut aja ngi. Oke apa? kebisik kot lho. Bisik kot bisik kot atuh tutup kot iku ngawur ae kon iku. Guyon ya Aku sih gak tau ben karepno. Yo apa garapan pun akeh. Wah, kok yo pateng kemanten lho yo. Iya yo. Api-api yo. Iya bedah kabeh. Bedah yo kan iku. Anyar, anyar iku. Ibu nonton ora ini? Lho ya. Oh, pancen modele kembangane kok bedah. Kembangane. Kamu jangan menatokno, cuma tak tarik bisik yo pesang utang gak lega. Yo gak tak kok ngabot abot tak bareng lak yo. Sanggup lah ngono tukang kulo urun jere kok. Kayak eh, menatokno terpal. <laughs> omong kowe iki wis wis wis tak omong ora nek dikenal ati dijak omong kok terpal sewan pun penak lo kene ya sik sanggup tanggal gak ya gak tak goreni ngono kali golang kali ngono kosek kali ngono <laughs> ngawur ae kon dikon takno lho bae penak iki sanggup wis sanggup tapi kok gak realis blas ngono gak cocok nang gawe aku kon iku takno iki penatune setrum Oh, si kuno penatune. Sik kuno ngene lah. Ya sik ono manuk-manuk aning. Iya, kuno iki. Kowe hmm. oh, iku lho napa arenge lho prautu-prautuan prautu arenge. Waduh, iya kok ngetan kabeh prautu ning kayu opo kayu kesambi ora. Iya ngetan tapi. Lah apa ngetan? Kak mandek blas iku. Iku ngetan iku kotor mah jebik kok kudu tamburi. Kudang apa mburi? Eh kudang yuk lok. Lah kudang yang cu. Ah ora itu. Iya ya, Mas. Iya ya. Aku mang Tidak perlu karo beno. Eh iki ndak nak jas nang sing sing gelis. Jasae sing umum ya. Heeh. Jas Surabaya. Iku Taylor iki ngene Ibu Malang. Oh, Ibu Malang. Iya. Piro kok ya? Engko sini gak salah ya 2 juta merane. Kono beli ur turu wae. Mau gak beli rokok tunggu ya sekarang itu. Oke tak mencicil kan turu. Oh nyamuk jam rendah gak dipakani. Bingung ini. Sarapan turun turun sarapan. Eh turun sarapan. Mau eh jam sepuluh malu. Turun ayo. Gua aku katut no. Lah no no kon. Tak iling jiwa. Oh tak Ya, Kira-kira piro le sak jam eh, mari gak mari kamari sedik buka mari terus dino kadang-kadang aku seminggu nanti aku sepuluh dino pokok harapan aku tuh kuapi saya tanya apa sih guys gak kawat. Nanti nak anak boleh si metel barang. Tapi larang ya si bulat ya. Soalnya aku anak dikira kira dia penjahit ya. Iya iya. Amulah nih suwe kau nih Aku tidak di manten. Nih kata kabari pun ya Tak kabari iki banyak ambil ambil anak perlu nih. Tapi ngapain saiki Iya. Esok kita lah nggak di kemanten lah. Lagi tak tak tanda nih tapi kayak dua embung malah. Iya suwe lu. Paling tak seminggu terus sepuluh tino itu. Iya. Amulah nih repot kan. Mana embung buntu. Nah, terus, eh, buntu ya kan? Terus, Ayo masalah iki kok bingung ngono kok. Mau malah wong buntu iki lho, ora ono gang buntu, gang buntu lah kok ada wong buntu. Tapi gak iso mari seminggu ya. Gak mari. Wis dadak iki kadung opo ngomongane. Iya. Malah kan yo melu ring-ring lek gak usah. Ya melu ah, melu ah ngono iku. Wis kabeh penantu murono lek melu. Ah perkara <laughs> niku. Ojo ngosong ngono iku. Lha kan ora ngesen Mas aku gak kon kayak umel-umel ya. Iku lho, lemu-lemu. Ulem-ulem. Ulem-ulem sampe umel-umel. gak apa-apa. Ya tak warasa iki. Lah, lah ngono. Aku tulung jas putih tak setel nek sapa iki. Iki tak anu kanca ya. Kira-kira dijebuk kapan? Iki nek salah dijebuk kurang luwe mari raya kupat nang. Sik kowe lah suwe-suwe. Iki kanca pegawane lho, ah. Wis ngene ya, Bu. Iki seminggu cukup iki. Tak dilihe ya. Eh? Mari kemanten anyar, mari kemantenan ben tak terno. Lek gak percaya KTP ku karo duwe iki gawon. Kosili ase ah, umbar penatong kosili. Lho, lan nek ku kowe Nek lek panjenenganu Nek gak gelem nek ku peken. Kon nyari ku. Dadi kemanten gak diukir-ukir kok tak apa kon iki. Lho, ndak tak boleh manten wedok saking tresnane karo aku wedi aku kena pengaruh disesek kudu meneh iki dadi manten soalnya pribadi baik kon konco bareng gak apa-apa iki ngono garapan penatu nek diparani ya apa lho nek jare sik kurang seminggu iya seminggu lah iya wis gak gak iso alasan oh. hmm. biasanya pernah aku pinter alasan sih dadi wong alasan meneh <laughs> Arek ngomong iki tak berbahaya omongmu kan. Ya mesti tak jelit cok apa ninggal KTP karo duwe. Wis gak usah KTP lah. Iya KTP. Pokoke mari kemantanannya rek tak balik nang Oh ngono ta? Iya kok semarani. Iya. Wis kate parani ya? Iya. Dadi iki kon cilik. ya. Iya ya, kate kon parani ya. Mm -mm. Tapi iki seminggu dicukur lho ya. Iya. Kon mari kemantenan bengi, esuk eh, balekno. Tak balekno. Temenan. Ambe dinis kok budal karo dinis aku. Dinis sampe kon. Maling ah. Kok dinis sampe dinis. Kon apa kata apa duwe ae. <laughs> Ngetono kunci kok. Oh, sak duwe arek. Arek kunci sepeda. Tak kok ya. Tak kok ya. Iya ya. Suka. Matur nuwun. Iki apa duwe kok tinggal enggak? Sini kasih. Sepuluh. Kata kata kata. Usah. Kata kata. Ini sepuluh ya. Iya. Kasih sunnah kamu lima ratus. Iya. Kasih sunnah kamu lima ratus. Mau cari enggak? Ya enggak apa-apa. Tak tinggal ya. Iya iya iya. Saya enggak tidak ya. Iya iya. Tak enggak tidak sih kan. Tak Iya iya. Tak kau ya. Iya jalan lek karena sempat sih usah rono ya. Lo karena lah hilang jadi. Saya tetap balik nol. Oh, repot penuh penuh tuh penuh. Rono kok rono kok. Kopong. Mirani ya? Ya wes. Hmm, ada orang. Atau lo Perlapa nabrak kenong barang iku. Kok ya opar kacakno. Heh. Kumpul kendang barang. Heh. Sing kok menatu gampang kumpul kendang. Mulane nah, kira taman iki. Goblok <laughs> iku kacakno. Ari ya? Iya iya iya. Waduh. Wah, arek iki wis. Tapi yo, nek delok omongen nang getune mah kaya yo yo. Oh. Pas aku kuatir arek iki pas mereset. Nek mereset berat arek iki. Eh, alat antenane. Ooh. aku buta urup gak sekolah ini tapi duwe pengalaman duwe teko hmm? pengalaman aku ngelakok no loro pangkon yo melandang wis gak mesti kadang-kadang kaya ndagel bareng <laughs> tapi sing lari sing loro pangkon nyatane iki tambah gede wakjo kurang seminggu di safari tolong nopo oh sampean ewangi anu terima tamu loro pangkon nggih saya ewu cekel tangan kayak pander sepuluh ewu tata ingin aneh balik nombor ten waduh ngutang utang tol tiba iterope eh, deng dengane rame sarungok nukon loro pangkon loh tiba ika sete saunggalin waduh mata ini sandang pangan kuy Wingi yang ngono gak piti-pitian, piti-pitian dadi. Mbo jagone sapa cek lancange? Dunggahi. Mau <laughs> seru, jago-jagoan kok ya ngawur. Lha? Ah? Arsa, ah? dengar enggak Pak Mas Dura? Ah? Enggak jago-jagoan ya. Eh, enggak jago-jagoan. Ah, kok bulune kok? Bulu apa itu jenis kok titik wali Nah ini bodol kabri jago ini pak Jaya <laughs> Terus tadi tak pilih tak dunggai Nek ngono kan nggih jago-jago nak mari dipermat iki. Ora perlu ta? Iya, Ri. Ngono gak krungu kabar, wong aku minggu ya nggih gawe. Lah minggu kapan? Ngarep iki. Ya wis anu minggu ngak eh kok sing dhisik. Lah opo lek kartolo? Gawe ini kartolo iki. Oh, apa namu ta? Iya. Oleh sapa? Nah, iki ana apa anake piayi. Tuh, bu, anak piayi, gendeng piayu, garu. Kalau apa, lu jenuh piayu, Endang Siswati. Kondang Gusti Kok omong wis pelat kan wis. Gunung-gunung kamu anjlok bae kan. Eh, aku sumbangan ri. Kon niku kapanan kon njaluk sing mbayar aku sing mesti ngono. Lupute paman ponaan. Lagi sumbangan. Wah, catat mau sumbang nomor. Lho lah kan kena ngerti sih nek. Sampai ku tak markese ku dulurku. nek tolo pon aku. Ya, tapi rekanono di... Dik. Lah bapak niki gak gak ngatasi biayai tolo ya perhitungan anake yeah. di pasrano aku. Masih aku njaluk tolong kon sumbangan kuwi apa ya terus aku njaluk sumbangan tok ya sak sangoni. Wis ono wis tak siap no. Engko nang kon ngomong ngene ngono kaya ampun wis padahal dibuka ngene nang. Lho kon titik-titik nampa aku tukaran ambek mesti kaya apa. Wis kelakan bobo. Ya wis, kapan minggu ngarep Iya. Wis biasa kok nek dibutuhno wong ngono 50.000. Karo iku gantengmu nek ndolekno cara bojomu iku. Saut-sautan iku sing cepet ngono lho. Ganteng aku ya? Iya, nek wae bini kok cara ganteng aku. Sopo? Eh, boyong wong. Warsi. Lah. Lah opo ri? Gandengan nyambut gawe ya no oh setel lagu dah nah. ya iya cocok ya sing gendong biasanya kon sing nampani nah, dan kamu sing gendong itu saut sautan kurang wes wes wes dan aku wes apa wes asal no bisa kon serang wes asal oh no mm -hmm. mana duin lo iku cepet itu buahnya cepet apa ya sepuran niri nek untuk wikanani nek untuk di panggung nek tau nontok aku iya iya iya dong Untuk wicanan enak. Sayange iki. Apa? Oh? Temenan sayange. Sayang opo sih? Wong budale licin mulih mesti nek dene. <laughs> Wis tak kok lak mbok delok namane kok delok Iya iya, iki anak dhewe. Iki nek jagoan to apa? Nggae langsung sampe. Lho ya iya ya mencanan yo kucing-kucingan. Apa <laughs> oh, binatang? Ngomong-ngomong ah? kok minggu Loh, nek jago-jagoan niku engko dhewe nggo jago rono lho. Gak usah, wong wis tak sewakno wis. Oh, wis ta. Iya. Jago pedotan. Lapo <laughs> yo jago sutuan iki lho. Wis ya sendiri tetanggane pandhe. Hmm. Iki Slawi. Hmm. Berarti kurang Slawi ya? Iya. Tapi dolekno kanca sing tepat. Iya iya. Ojo nono lho ya. Minggu malam Senin ya. Oh Sabtu malam Minggu kok minggu malam Senin. Oh iya. Kan kayak males ngono sih. Males iki <laughs> Ya wis, malam tadi malam main di omai konco ya. Karena hmm. omai bong dijual itu omai konco itu aja enak enak ngono lho. Wis kita pada bacaan lah kok ya. Ya wis ya. Iya ya. Tepat temen 20.000. Wis, pokoknya minggu tak tekan mau nawar. Hmm. sakwise kowe dipaesi karo turan paras. Aduh, Pak, ngelu, Pak, kemantene gak teko-teko, Pak. Sabar to kowe iki. Ya mestine wong ki alangane enek wae. Kadang kolom mbok kendaraan iki macet, apa ngenteni familine sing ado dipetek jam piro monggo. <laughs> Oh, anu ditekake jam piro, ra ya ngono to? gulung aku ki lho abot aku celok gak kuat, Mak. Ya dikuat-kuatke to, apa perlu dikatrol? <laughs> Wong nyangga gelungan wae kok ora kuat. Sing kepenak iki jajal sapa? Nek wis kowe bisa urip mukti ngawi bawa. Lah, rayo mandar seneng to kowe? Semboga mu iki apik lho, Nduk. Iki jan diarani sembogo bunglon ya iki, Nduk. <laughs> Ati iki neng kelir ijo ketok ijo, neng kelir soklat soklat. Iki apik banget. Pancen ter banget kanggo kowe. Aduh Pak, langine ngelu Pak. Lho iya pancen ya siji to. Lengo biyen karo lengo saiki iki siji. Umume pancen sing disenengi cah nom-nom saiki lengo srimpi lho. Lho, tak pale wong mati Pak. Lho ora ngono, gandane iki saka doan iki sajake iki wis berebet wangi kaya ngono. Angkep oh, Pak. Wis to kipas kuwi dipasang, kipas angine. Hmm? Oh, monggo-monggo. Oh, Dik Saparwa. <laughs> Sampun ngenten-enten mawon. Dik Sapari. Nggih. Nggih. Lah niku wau nggih, anu. Susu-susulane wae. Lah kok piambakan ke mawon rencange pundi? Kasih kandhon, mantun ngeropel. Oh, ngeropel. Nggih, wong panjen masa menika rame. Nggih, nggih, nggih, cukupan. Nggih, kula suwun kanthi sanget mangke menawi membawakan niko ingkang Eco saya. Nggih, teng iki, angka sik kurang Oh. Sampun to, Desa Dik safari menika kedah pitados kalian kula. Kula menika sinten Jobi? Sinten Jobi? Panjenengan Pak Adi Suryono. Inggih. Punipun Kartolo. Lah mila menika. Inggih. Perkawis Arto Selangkung Ewu. Kula ingkang nutup mangke. Oh, inggih inggih inggih. Lho, nika kemanten lho kene kok. Oh. Iki, iki, iki. Para penyespo Bapak Ibu-ibu, para undangan. Inang minul yo. Sumangga kula aturi jumeneng. Inggih. Para kerawitan kula aturi anu gamelanipun gending podok morek. Yuk, siap-siap kowe ya. Beras kuning wis dicetak. Oh. Ayo gini dok, kue sungkem karo bujumu. ngawasan mbah iya iya nak ya wis tak tompo muka-muka kue bisa urip seneng karo bojomu ya ayo selunggu kini Sawet-sawet menika para rawuh sedaya. Nggih. panganten kekali sampun manjing ing sak lebeting LINON saking mandrawa Kadya Bathara Kumajaya lan Batari rate saking kayangan Cakra Kembang Panganten kekali bapaknya alon gremet kados uler keket kiwa tengenipun dipun apit patah sak kembaran ondene ingkang joget ngleter menika warna niro sanatrio bagus Angelonet minongko cucuk ing ampah. Eh, dere sadaya. Monggo belaturi sedaya ngersakaken pasugatan-pasugatan menawi wonten kekirangan kan jarene kula nyuwun dumateng panjenengan. Monggo dipun sketaken sedaya. Monggo. lawan pendo ayo langsung masuk sawatara lan para rawuh kula aturi binara wonten ing lebet ngraosaken sedaharan sak wonten ibu nggih monggo monggo monggo sampun kali niku monggo monggo sampun kali niku monggo nggih oh monggo anu kula bagi niku kepanggih kemanten jalar. Inggih, Lajeng. Oh, panjenengan mitranipun. Mboten. Lajeng badhe pinanggih. Nggih, badhe pinanggih. Kayen anak mantu kula. Nggih. Oh, nggih nggih, saged. ikan nami Kartolo. Inggih, Heri Kartolo. Oh, Heri Kartolo. Nggih. Kok ditambah Heri. Nggih. <laughs> Dipun tenggo. Nggih, nggih, sama tadi. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Le? Nggih, Pak. Mantuku. Nggih. Ha iki enek kamu arep perlu karo kowe. Oh, nggih. Nggih, Pak. ditemoni kan. Nggih. Lah, bapak mau berhenti enggak? Stop. Bapak mau ah, berhenti enggak? Ayo wis temono napa di sini, ya. Mau ndak, enggak? Monggo. <laughs> Itu tindak kuwi piye kan? Ora perlu nemoni tamu sinten mawon menawi. Lah iya iki temono ana sing perlu karo kowe ya, Bapak tak. Ini tak ndeleng tamu-tamu kuwi. Oh, ora. <laughs> Wah, pokoknya kudu tulisan ini? Wah, ya Allah, kalau itu saya matanya aku teman kalau itu. Apa urusan apa? Urusan apa? Urusan apa ya? Jika Hering ini gak ada mang bareng, terus kari sih teko. Lu anak aku kari mang apa budal? Ya iya Apa? Kon model model, ada kon kayak Harry bareng kon. Kon apa titel kon di Harry? Ini kan urusan kita toh. Oh, kon tadi kan ngomong munduk-munduk tindak tindak. Oh, tidak tindak biasa. Kalau lo, bawa kita kan berkat tindak mulia. berkatnya kan ini apa cara aku ini jalur tanya apa kali urusan apa masalah ini nani lo mau lali lo sing di sing di sing di kalau lali kau tak kanda ini nak ikut nuwangi seminggu dicukup terus kau makso nyilih oh, gula Oke, ya. Lah iya, mesti kemarin nanya di rek eh, ya oleh oleh petang puluh dino ta apa. Lho, petang puluh dino setengah satu wong ya bulan. Nah, bulan. Wong wis rono ta? Ya wis rono wong e. Wong kan pindah Jakarta, lah ngono takon niku ta. Sak rene. Iki saja pun kok wonten migatos sangat. Iki penting. Iki perlu apa toh? Menikah urusan bisnis. Oh. Kalau kok model bisnis waras. Nuh saya bu. Iki. kok mbok menawi urusan bisnis mbok ingin benjang kemauan utawi sasampunipun sepasaran Ha rak sawak ngedeng ngedengipun dados kemanten iji pak ning matur buka mas pak bab menopo meniko ngaten soalipun pulau soal meriki meniko perlu kalian karta Allah lah iji persoalan mikir napa? meniko lo soalipun ah, iya apa saya ngomong ya pak gulau ngomong ya pak lo sampun tak sampun dikong bingung iji eh, anu apa nyirit jasa ya tak jilir ngiri aja kok nyirit aja anu pasti mudut jas meniko Menjenani kok sak sekecane pun. Menika rajasipun kemanten nggih mantu kula Heri Kartawa. Inggih. Lah kok badhe dipun pundhut? Lho, napa sebabe kula pundhut? Sebab menika nyilih kula niki nambut kula niki. Lho, piye to kowe iki? Nyelegreng. <laughs> Iki rak yo padha ae karo ngisin-ngisinake aku. Ana lho Pak Samduka, kula lak sampun ndadak kenjas, hmm. lajeng mantune pun seminggu lah kemantenan. Sak menika langsung ndadak lajeng kula ngambil kali Pak Basman menika. Oh. Kula niku lak tukang soder. Eh, tukang penatu sama tukang soder. Oh, tukang penatu. Tukang penatu. Lajeng menika sanes kagungan panjenengan piye? Boten. Lek gak arep tak wene tak balik iki, engko jajiku sing anyar kon ngepek wong e. Ya gelem lho kon ngawur ae. Burung apa? Mboten lepas dulu to, Pak? Ya wis to, yen pancen kaya ngono, dino iki cuculen. Wis ora apa-apa, kene ya akeh jase bapak kena tindu eh, ya. Sun Pak ya. Eh. Eh, kulo badhe wangsul. Iki kulo nyuwun pangapunten nggih, sampun duka nggih. Sun. Iki suwun-suwun kan niku. Sun atas pretelamu. Oh, atas pretelamu. Nggih, monggo monggo monggo. Kok dituku wis. Halo, kok tak maksud Pak? Mbok sesuk-sesuk aja kaya ngono. Iki ngisin disenake bapak ya. Ayo motor blok kok, ya. Kowe ngaco-ngaco ning kono. Bajut kanca kulo. Wah, wis ora karu-karuan. Iya. Permenisis. <laughs> saya. Oh, mau ada perlu? Ya, saya akan menumpang Bapak, ya. Loh, maaf. saya jangan ditumpangi. Loh, enggak gitu. Saya di sini, Bapak, Bapak menumpang saya. Bapak. Bapak menumpang saya bicara saya tanya. Oh, ya mau tanya. Ya. Boleh. Apa betul di sini anak rumahnya Kartolo bukan rumahnya, tetapi rumah saya. Oh, rumah. Kartolo itu menantu saya. Oh, menantunya. Iya. Ya saya akan cari Kartolo karena barang-barang belum setor dengan saya. Oh, setor? Iya. Setor soal apa? Oh, setor barang-barang setor saya. Ya. Saya saya kan sudah kasih spot sama Tolo. Hmm. Tolo belum ngasih barang pada saya. Barang apa itu? Oh, barang itu kan Tolo itu setor saya. Yang disetorkan itu apa? Kojo. Loh, loh. <laughs> Bicara itu jangan seenaknya. Ini namanya menghina saya. Menantu saya itu bukan orang sembarangan. Dia adalah tugas malam. Tugas rahasia. Oh ya betul tugas. Tugas malam. Mencari kodok kan malam. <laughs> Bukan begitu yang saya maksud. Saya cari menantu itu bukan orang sembarangan. Cari orang yang punya kekuasaan atau punya jabatan. Tugas malam ini paling tidak ini pemberantas daripada penyelundup-penyelundup. Oh, tidak tahu, itu pekerjaan cari kode hijau. <laughs> itu penghinaan bisa saya tuntut. Nanti kalau saya ajukan sama menantu saya, awas ya. Loh, penghinaan bukan. Karena kalau, coba ini jenengan. Ini ki kowe podo kae dispelake karo tamu iki. Lho badhe suntik, Pak. Lho lho lho. Ah. Eh kene-kene balik-balik. Para suntik iki nang tamu. Ada apa? Lho. Noh. Eh eh eh podo kasih sekerno iki. Kaya iso ana dulu ya begitu ngapusi saya. Katanya kodok ijo kodok keker dicet. Apa kodok keker dicet ijo kok pecinta dicet. Saya goreng gak jadi pecinta jadi gangsir. Ora nek. Nggih, Pak. Kartolo. Jadine kowe iki sapa? Kowe iki kok gelem disepelekake karo Lian. Kowe iki rak yo kena diarani bagian penangkapan malam. Nggih, dinas malam. Dinas malam. Ngewangi bapak golek kodhok niku. Lho. Dadi kowe iki penggalamu golek kodhok. Nggih, lah bagian pengairan nggih sing ngempet-ngempet banyu lah kula sing nggogoni. Dudu penangkap penyelundupan-penyelundupan. Mboten, Pak. Nduk. Engkel Siati. Yo, Pak. Mrene. Dina iki bapak wis rumangsa kabusan. Bapak diwirangake karo Cikartolo. Si Sejatine iki dudu wong sing terpenting ning penggaweane golek kodhok. Mula dina iki bapak ora sarujuk kowe kudu pegatan karo bojomu. Mo Pak, aku wis kadung cinta karo Mas Kartolo kok. Lah, dina. lho <laughs> lho lho lho. Kok cinta-cinta piye? Ning yo dideleng. Bapak iki kepengen mantu sing gagah, sing sugih, sing duwe jabatan. Ning nyatane dheweke golek kodhok kok kowe malah gelem. Ya mau pak timbangannya aku gak oleh karo mas Kartola ora aku mati ya. Iya dalah. <laughs> Jadi sumpahmu kaya ngono wis kadung Krisna. Iya pak. Iya to nak Kartola. Lho lho. Ya wis nek pancene bapak duwe salah karo kowe tekat-tekatan pisan iki maro tua njaluk sepura karo kowe. Nggih Pak, nggih sami-sami. Tak tunakake wae supaya kowe dadi bojo lestari widodo tanpa sambe kolona ya. Nggih Pak. Itu mau dikena semua Nah, keputusan pajak ini bagaimana? <laughs> Pokoknya yang sekarang makan-makan dulu Nanti saya bereskan selamatan Ya, oh, eh, mari, mari,